Quelcae informoi pri la Brasilae Indianoi. Dua parto. Vidu pliain informoin donitain in la Esperanta Wikipedia pri teo temo. De nove mi scribis ilin cursive. La venontan semainon mi donus, cerpitain el aliae fontoi, pliain cae parte malsamain informoin. Post la unuae contactoi comincigis la sclavigo de la indigenoi fare de la superpotenzae europanoi. Seque de la contactoi, cae per infectae malsanoi importitae, contra o la indigenoi ne havis immun sistemon, ilia nombro fortege malpligis. In la decsepa iarcento, iam existis mal malmulta indigenoi, che on importis sclavoen el Africo. Comence de la du deca iarcento, la nombro de nete indigena e logiantoi sincis sub unu milionon. Al tio ancao contribuis la hauso de cauciuco, pro cio dec miloi anoi de indigena popoloi perdis sia in vivoin pro sclavezzo cae perforto. Pro la sen arbigo de la pluv arbaro, ilia vivo spazio pli cae pli malgrandigas. La brul mastrumado de la pluv arbaro causas anca epidemioin, transulgigon de la indigenoi cae la detruon de ilia culturo. Exemplo estas la guaranioi, cioi consistigas la ple grandan indigenan popolon de la lando. Antao la contacto cun europanoi, ilia nombro sumigis je proximume 1,5 milionoi, Nun in Brasilo vivas ancora nur tridec mil varanioi. La raitoin de la indigenae lojanto de Brasilo ja regulas legioi, sed tiui ofte esas mal atentatai. Por la protecto de le indigenae popoloi de Brasilo, Candido Rondon fondis in 1901 la servon por la protecto de la indianoi. In 1967 gi igis Fundação Nacional do Índio, FUNAE, Nazia Fondajo pri la Indianoi. La juran basum por la indigeno de Brasilo regulas la Estatuto do Índio, Indiano Regularo, quiu disponigas pri la civila cae criminala situatio de la indigenoi. Oni distingas inigitain, parte inigitain, cae isolitain indigenoin classificatae quil enigitae esas tiui indigenoi, quiui vivas lau tradizioi cae manieroi de la erop de LOGIANTOI. Do usas monon quil pagilon, parolas la portugalan, lodjas in urboi au villagioi, traficas aute, laboras quil salairuloi, cotopo. Classificatae quil isolitae esas tiui indigenoi, qui havas nenion au mal often contacton con la reganta socio, vivas la propria ritoi cae tradizioi, cae qui ne au mal multe estas spertai pri europae cae usonae condutoi. Isolitae indigenoi jure ne esas ago capablae, ilin curatoras la stato. Ancora nun in Brasilo, regule estas malcovratae indigenae popoloi, kiwi evitas cio in contactoen cun la extera mondo pro malbonae spertoi. Teo ocasas multa case je la superflugo de la Amazona pluf arbaro je malgranda altezzo au pro informoi kiwi in donas naibarae indigenae grupoi alla concernae administreioi au neregistarei organizajoi. Laste in la meso de junio 2011 la administrazio confirmis la existon de gestiam neiam dispecigita isolita popolo cun proximume ducent anoi.